Tengeborniuk, Iran, Bitni, montchanarik Bas Tengeborni, montchanarik Bas Bitni, Hubzayak, eh, Telberdak. Rebit, sans Sansvol, Bit, Orin Hubzayagik, Olkoch Bolno. Onodor, Mané Unschlak, Royer Gold sulintuche, Touré, Okultek nek bol tzak roksa, royer dugertan-bol tzovlon tzotgur. Teget, bidante ramarte royer seduf. Tzak roksa choué. tanaronik san medetek tine. Hans galin to gutsan toriol dolt, gutsan bol, richnan rutsatalte tebe »« richnan targan bayambe » Rishnan au Ogomorbe, au Gomorbe, Krishnan Tsarelak, au Zeskelantebe, Bukt, en Rorok Oriot, Yavtak, Jourante, Chante, Bitunit Medotek, Teget Sakruksa et Tekman Harin Emsuil, Ritzebolorwe et Kik Bimetko. Zakruxagetekman, Tengerborni bidan trair l'alsan, nik seiran bolomch. Tengerboran bol twilinsan gegik bit medajavsan. Teget Zakruxagetekman, bit nitolo, nek seiran bolomch. Boyou Zakruxa bolor teget un odornon sa kruk sabaina. Bitunik asiglachan zuite. Zovor asiglachan suite. Nani ananguia buzdintolo sainik wiltran zuitede. Zime? Amskalinto guisantoriol doitz, richnen rutsadalte be, zime, bukt en irponsot, en, en horvok oriot, yabdak, chantek get ik bied met dergelijke. Tehát jákan odor, tíme, en bol, tenger borni rair la leçon, tíme, bitni ser enrichik. Tehát margasin, tíme, margasin tore, air tsuil barko, utran, bitni encore son sagt, bitni odot sagt, bitni redit sagt, tíme, tenger borans. Yamat Sergek Baitu. Susektan unik olgot, metech uhram sarte bultok. Yamarnek zoblonk davron, Yamarnek zoblonk time, euh, Toulon davrin tult, bit salbira rekte, nektalas, nogotalas, bit sergek rahuislak. Medej bitanarin tolo ad birchbol non. Rarin tanger porni au monde, rambin un sante salbiral, tanarin salbiral, rufroni salbiral. Salbiral getekman tenger borante yaril sar, ne kanseran yarislak. Un bol bitni chitver, un bol bitni rahuislak. On onodor ramdin sain odor utras, margash bizalbirna gachbitki rilerle, onodor zalbirarle. Margash yu bolorwe gatkik bitmetko baina. on onodor bit tengaburante rant yarilsar bolonge tables. Sacha yarbaj zalbiral getekman tengaburante rant ber bas tuni mergen orani krolen a war nesen o Teget rirve bit shintzet kelesse tsurni ugaz zalbert var, tenger bran bit ni zalberdik sans tok bogot ter bitan trarviltak. Nani alangoia bituni mergen oranik, roulen a war bolonjte, zalberrar bolonjon. Horror l'albel, rirve bichintzet kelesse zalberval, Juhiriostego onodor kelkik bimetajavsan. Zabirarlo burtsuil il tot bolchega. Uchran terluit mit tengerburni mergen oranik bilik oranik rovenavtak. Tegazalbiral getekman euh, gorabish, nek ulzat dalte bei Rintult, Salbirch, Yamak, Yamak Serget bei Tum. Boyou, Tacherte bei Garde. Euh, Iron, euh, Malchit, Tme, Ratuchilte, Tacherte. Bitte Navras, Imsulipas, Hurenawar euh, Bolonchte. Tsakupsa, Zarinda Berchelte, Dorokte, Zoblonte, Bagabolovch, Tertxerte baival, ratutxilte baival, burtzuil, zairon bolno. zu zuzek din ruft, bidant nek zairon urger durial bai. En bol, Jesus Christin ondral. Time bitni et zalgal, zalgal megaz bou time. Et zez urtel, txit verte tuilbarte tuil barte baizan. Tuxte zetkelte 수색당 tunea dil, tuntea dil, et santegea dil, parce touchete cette qualité bayran suite. te Teget bi burt suilik, dawan tular boulangete. Gerbolin dotor n'a kasudal bagapol, tefcherte bagaré. Ajlin dotor n'a kasudal bagapol, tefcherte bagare. Touchete cette qualité bagare. Timme, o yutnut, yuron, unixan medetek, o yuniantral retsubaga. Timme, Olan mazudalbaga. cette qualité zetkelte baivai, time, bit, burtzulik, davantular bolonjte. Harlin susektan nexulik metechavsi. Bitni doctor, etzan baga ushras, tonterant, bitni ou un unsante bolchega. Boyo, mini rupzaya, tuni rupzaya te mektech, time, tunte nektech, bas tengerlek tercher bolchega. Der gerlek tefcher getekman en bol, negen arium serran, arium nandin, erdem bouillon. En yevs karistin time, en yelangoya, Jesus Christin biik krulen bitim bit im serran, erden bouyanik im serran, tengerlek tefcherlik, krulen awar bolonjete. Utschran, time, redan minutin dara, bit Jesus Christete time, Nektar Ulamste, teget Tunes, aliva serran erdem boyanik, rulan warbol. Binget felsen ramgin rangin time, bibel gedekman Boyou, teger bitni bidni rufzayak gigultek, Bitni antralik gigultek, Girel tultek. Bibel und shirda bit orlin rufzayaga, olkoch Bolno. Bit mal sourek mit antan bistene, mit ruf saiate, Daniel Angoya, tengerlek ruf saiate. Unik odgorin tult, bibelt me untransuite, tenger burniogik, andraral tegar, soyol tegor, transuite, bas im par imro serangik, tongan bodransuite. Sa, rutschadalte bairin tult, ya martsa sadek bektum, margash bish, Jakon odor. Tengerboron tanarik, iver